2008an inkesta komisioak poatie eta limon jarteko ahatxeteaz abisu baiko ja eman zuen alta frantziako kontseiluak finanziamendua eta errentakarritasuna ez direla argi azpimagatu du eta DUP edo onura publiko ezagutza ez du. Kad ingurumenerako elkartearen zat behi ona da, garaipen horrek beste bideak kidikitzen ditu bereziki bordaleak ize eta bordale tolosa arteko Euskadiko AHTI buruz, Ipar Euskal Herrian zertan den AHTaren proiektua galegin jogu Victor Pachonka deko presidentari. Dax Frontière, nous avons même pas eu encore l'enquête publique. Ils nous ont retiré parce que Akizetik mugara doan AHTaren euh, proiektuaz ez dugura indik inkesta publikorik, Euskal Herrian errentagarritasun inkesta bizik itxarra baitzen eta proiektu orokora erogarazten zuelako tout le projet du GPSO dans le négatif. Donc nous, on n'y est pas encore. ne pas faire retomber la, la mobilisation. Beraz, gu, ez gira oraino hor, baina berri ez du borroka harindu behar, guri esker buruzagiak konsiente dira arazoaz, baina ez dugu oraino irabazi. Nous avons enfin franchi ce palier, mais la bataille n'est pas encore gagnée. Joan den aste azkenean, Eskualkosta aturri iriguneak tur bordale ez dirustatzea erabaki du, esentze farekin pasasuenak akordioa ez ez baiestatuz, ezentze fat amalau milioi euro galetzen dizkio akbari.